par sabiedrības aktualitātēm, procesiem un labo mūsu vidū. Raidījums labās ziņas. Ēterā katru darba dienu 18.00. Labvakar, labvakar, rādījumā arī klausītāji šeit es, labajā ziņās, un šajā reizē, šajā vakarā kopā ar olimpieti Guntu. Uh, labvakar! Labvakar, labvakar, klausītāji! Jā, šis ir raidījums labā ziņas, eh, kas nozīmē runājam par to, kas tad mūsu sabiedrībā un vidū ir labs un tā vērts, lai izceltu, un gribējās arī aprunāties ar uh, olimpieti, mūsu olimpieti, vienu <laughs> no olimpietiem, uh, un uzzināt uh, nedaudz uh, no uh, olimpietas guntes uh, par uh, šo savu tādu dzīves gājumu un to, kas notiek un ko ir vērts svinēt. Un varbūt tās, lai uzsākt šo sarunu, iepazīstinātu arī rādījumu arī klausītājus ar, ar sevi, tad varbūt tas vispirms var pastāstīt nedaudz arī par to, um, no kurienes esi un kā tu nokļuvi uh, šajā viegla atlētikas uh, sporta veidā. Mm -hmm. Jā, es, uh, es esmu meitene no Latgales, un uh, faktiski ir sanācis tā, ka es arī savu profesionālo sportista karjeru esmu gan aizvadījusi, iesākusi un arī lielā mērā aizvadījusi šeit, Latvijā. Un, jā, ir bijis periods, kad es esmu studējusi Rīgā, un tajā laikā esmu bijusi klātienē vairāk tur un trenējusies. Bet, principā, pēc studiju beigšanas es arī atgriezos uh, tuvāk uz dzimto pusi, izveidoju ģimeni. Un, tā, tā vienmēr bijusi tāda manas dzīves virsmērķis, jā, lai man ir ģimene, lai, lai, lai es varu, varu augt caur šo prizmu. Un, un tāpēc jā, es sportista karjeru pakārtoju drīzāk šim. Un uh, izveidojot ģimeni šeit, Latvijā, ar, ar, ar, ar vīru, uh, Eh, pasaulē nāca arī mana meitiņa Rūta. Un, eh, jā, es joprojām eh, turpināju to ceļu. Es priecājos par to, ka es varu sportot, varu darīt to, kas man sanāk, patīk. Un, Par spīti visam, tomēr pierādīju, ka arī šeit, vietā, no kuras tu nāc, tu vari sasniegt savus sapņus. Un, uh, un ļoti, ļoti priecājos, ka man tas ir izdevies. Bet eh, tas nozīmē, ka eh, patiesībā šos savus sapņus var īstenot eh, neatkarīgi no tā, kurā vietā atrodas, jo var gadīties, ka kādam <laughs> būs tāds pārsteigums, kā vai tiešām no lauku reģiona vai ir iespējas tā attīstīties un iegūtās iespējas, lai nokļūtu līdz pat olimpiskajām spēlēm Parīzē jau šogad, kas bija. Jā, jā. Es eh, ticu, ka tas ir ļoti, ļoti atkarīgs no cilvēka un atkarīgs no tā, eh, cik ļoti viņš eh, iet uz savu mērķi, cik ļoti viņš paļaujas tam savam ceļam, izvēlētājam, cik daudz arī sakrīt apstākļi. Jo jāsaka, ka sportā vienmēr ap tevi ir komanda, un ja tā ir atbalstoša un saprotama, nav nozīme, kurā vietā tu esi. Uh, Un, eh, lai arī agrāk man likās, ka tam finansiālajam atbalstam un varbūt tiem fiziskajiem apstākļiem ir ļoti liela nozīme, tad šobrīd, skatoties uz savu karjeru, jāsaka, ka man vienmēr ir bijis svarīgi tieši šis te, nu, dzīves piepildījums, kad es dzīvoju pilnvērtīgu dzīvi, nevis eh, nu, tā teikt, akli vados pēc tā, sava mērķa un tiešām. Uh, Eh, atsakos no, no visa, kas man svarīgs, lai sasniegtu savu mērķi. Jo man bija piedāvājumi gan braukt studēt ASV, kur bija eh, pirmkārt brīnišķīga iespēja iegūt bezmaksas izglītību, gan arī tiešām trenēties fantastiskos nu, apstākļos, infrastruktūrā un strādāt ar ļoti labiem specialistiem. Tad tomēr es priekš sevis saredzu, ka man tā lielā lielā palīdzība bija tā, ka mm, man bija fantastiskas attiecības un joprojām ir ar, ar manu treneri, ar manu komandu. Un, uh, tieši viņi bija tie, kas mani spēcināja. Protams, uh, bija izaicinājumi, bet tas ir jebkurā un visā, un tas ir tā, tā ir normāla tā dzīves sastāvdaļa. Nu, tā arī tiesa, vai ne, ka tā ir dzīves sastāvdaļa, un tomēr uh, tik bieži vien mēs dzirdam arī par to, ka sportā Latvijā, un tā skaitā tādā profesionālā sporta līmenī jau uh, kā tu, ka tomēr ir lietas, kur, nu, vajadzētu daudz piestrādāt, lai uzlabotu šo situāciju, un, un lai tiešām arī Latvijas uh, sportisti varētu startēt un varētu iegūt uh, eh, ši, gan godalgs, gan vispār šo iespēju arī tādā starptautiskā līmenī startēt, ka tur ir, tur ir daudz, kas jāiegulda, bet tagad es tā klausos, ka tajā ieguldīšanā, eh, tajā materiālajā ieguldīšanā nodrošināt, nezinu, eh, sporta centrus un, un trenerus un, <laughs> un visas tādas iespējas, kad, kad tas tā bezmaz vai izklaus, ka ir otršķirīga lieta, lai vispār varētu attīstīties ar kā sportists. Vai tomēr tā nav? <laughs> Es domāju, ka tas ir individuāli. Tas ir ļoti individuāli. Un, un manā situācijā, jā, šī tā emocionālā puse, tā dzīves, eh, mm, nu tā, tā, tas, ko es saredzu dzīvē, ļoti, ļoti svarīgi. Protams, es saredzu svarīgu tiekties pēc saviem mērķiem, un bez tā nebūtu iespējams, bet ir vēl daudz lietas, kas man vienmēr ir bijušas būtiskas, un man būtu gaužām sāpīgi no tām atvadīties vai tās tā, tā, tā teikt ziedot tikai, lai varētu eh, Jā, atdoties sportā, un, un atkal jau nekas nav apsolīts, ka izvēloties citu ceļu, tev tiešām viss sanāks. Un kaut kādā ziņā um, saprotot to, ka es ļoti vēlu nu, sāku nodarboties ar vieglatlētu, ka tas bija 15 gados tikai. Es uh, apzinājos, ka man šī bāze varbūt nav ielikta tik liela, lai es varētu nu, lekt iekšā nu, tiešām tādā citā sistēmā, uh, vai ļoti, ļoti tādos nu, lielas intensitātes treniņos. Tāpēc varbūt arī nedaudz nobijos pievienoties kādai spēcīgai treniņu grupai, arī no viedokļa, lai, lai pasaudzētu sevi kaut kādā ziņā. Bet es teikšu, ka es vairāk paļāvos uz to ceļu, uz savām izvēlēm, kas man nāca pretī, un progress praktiski vienmēr bija novērojams, lai arī ar kritumiem, bet arī tas ir pilnīgi normāli. Tāpēc man likās, kāpēc, kāpēc lai es rautos vai meklētu kaut kādu laimes zemi, tāds, eh, tāds strīdīgs stāsts. <laughs> Nu, nu, nu, tieši tā, tagad tā klausos tevi un, un, un domāju pie sievis, jā, raidījums saudas labās ziņas un gribas tad arī izcelt to, to labo man, un, un šajā gadījumā Ir, ir, ir citi, eh, citas intervijas, kurās eh, bieži vien runājam par kaut kādiem konkrētiem darbiem, nu, kad tur, piemēram, ir kaut kas ļoti slikti. Nu, <laughs> tā kā es tagad eh, prasu par to um, sporta uh, finansējumu Latvijā un tām iespējām, vai ne, ka, nu, ir visi baigi slikti, bet tad ir tomēr uzradies kaut kas, kas ir palīdzējis man, man mainīt šos, nezinu, apstākļus, situācijas, kā rezultātā es varēju, bet, e, bet e, tavā gadījumā tas izklausas arī lielā mērā, e, ka tā personība, ka tava personība ir bijusi tas, kas tevi ļāvis uh, tikt pāri ar tām grūtībām un, un iekļūt arī šajā olimpiādē uh, Ehm, un, un, un pārstāvēt Latviju ar godu. Jā, jā tieši tā. Kaut kā tajā dzīves ritmā dažreiz šķiet, ka uh, eh, varbūt kaut kas pietrūkst, un varbūt vajag vairāk, eh, varbūt jāmeklē vairāk, bet uh, eh, ar laiku tu saproti, ka nu, nebūt, tas varbūt nav svarīgākais. Un es teikšu, tās cilvēciskās attiecības, tie apstākļi, kas tev ir apkārt, viņi spēlē mm, daudz lielāku lomu uh, tajos sasniegumos nekā, nekā nu, tieši konkrēti finansiālā puse. Protams, ir lietas, kuras mēs nevaram izdarīt bez finansējuma, bet uh, šo man skaidri parādīja tieši Covid laiks, kad es arī gaidīju savu meitiņu un pēc tam arī atgriezos pēc dzemdībām sportā. Tas bija, kad es tā, ka man ir jābūt laimīgai par iespēju, ka es vispār varu sportot. Jā, un, un tieši šī tāda domāšanas, varbūt maiņa man lika saprast, ka jā, tas, tas materiālais patiesi ir sekundārs. Uh, ir ļoti svarīga tā komanda apkārt, tas tavs iekšējais, mentālais, garīgais stāvoklis. Jo man pilnīgi drebināja doma pamest Latviju, pamest ģimeni pēc vidusskolas un doties pilnīgi nezināmajā. Lai arī es domāju, varbūt arī tur viss būtu jauki un, un skaisti, bet uh, nu, to savu iekšējo balsi klausīties ir svarīgi. Un man arī tāds uh, personisks stāsts par um, manu pirmo olimpiādu Rio de Janeiro. Tas bija tāds, um, tāds um, nu, pārdzīvojums iekšējs, lai arī skaists notikums – kad esot tur, eh, mūžībā devās mana vecmāmiņa. Un tajā brīdī es kaut kā tā apsēdos un sapratu, ka mm, ir lietas, kas ir, eh, kas, kas ir svarīgas mums dzīvē, bet eh, nu, man pašai svarīgāks nav nekas par ģimeni. Un, un, un to es kaut kā sev tā pieņēmu un, un, un nolēmu pēc šī principa vadīties arī turpmāk izklausās ļoti, eh, ļoti vērtīgs princips, jo ir aizvedis eh, pie laimes galu galā, vai ne? <laughs> Lai kas tas būtu, vai tā ir ģimene, vai arī varbūt tās profesionāli eh, sports. Bet es pieļauju, ka ir diezgan daudz, un šeit man tas uzsvars ir uz, uz sportu tieši, vai ne? <laughs> Bet, bet varbūt tās, ka tev vairāk tieši gribas runāt par, par ģimeni. Bet pēc muzikālas pauzītes, kurā tūdaļ arī aiziesim, gribas tad uzzināt, bet ko nozīmē e, patiesībā šāda gatavošanās olimpiādei, e, kas ir, kas, kas tad ir tā atbalsta sistēma, struktūra, kas palīdz varbūt tās gatavoties, jo es domāju, ka tas nav maza lieta uh, uh, kvalificēties <laughs> priekš uh, dalības tādā mēroga sacensībās. Kas ir tās tie atbalsti, kas ir tas, kas motivē, kas, eh, kas varbūt tās no rīta ļauj piecelties un atkal turpināt iesākt to darbu, jo, mm, cik es saprotu, tas tāpatās kā visiem arī tomēr uznāk visādi grūtie periodi un kā tam visam tiek pāri un tā tālāk, bet par to visu pēc mazas muzikālas pauzītes nekur nepazūdam, to daļu būsim atpakaļ. Sveicināt, sveicināt, rādījum arī klausītāji, šeit ir priesteris Jānis, raidījums labās ziņas, un šajā vakarā tiekamies attālinātā veidā ar olimpieti Guntu Vaičuli, kura ir olimpiete, bet ne tikai olimpiete, arī māte, un Tas tika, manuprāt, arī labi uzsvērts pašā sākumā kā viens no atbalstiem un, un laimes iemesliem arī uh, dzīvē ne tikai noskriet 400 metru distants olimpiskajās <laughs> spēlēs Parīzē, bet, uh, kā dzirdējām, arī citās olimpiskajās Rio de Janeiro, uh, bet, bet ir arī citas lietas. Un varbūt tās varam arī, uh, nu, nevis varam, bet mans tas jautājums ir tāds, es it kā gribu uh, saprast un dzirdēt, kā ir būt par olimpieti un kā ir gatavoties tam un kas ir tas, kas tiešām palīdz kļūt par um, personību arī sportā. Mm -hmm. Jā, nu, kamēr skanēja šī dziesma, es arī mēģināju kaut kā salikt pa plauktiņiem, kaut kā pēc kategorijām, jo tās, tās, tās, tās svarīgās lietas ir patiešām uh, no dažādām uh, sfērām, un um, es varbūt sākšu ar tādām nu, patiesi laicīgām lietām. Un tā ir tā, pirmām kārtām es nosaucu to, to komandu, kas ir sportistam apkārt, ja tās viņa attiecības ar, ar treneriem, ar atbalsta personālu, ar fizioterapeitiem, ar sportārstiem, ar uzturu speciālistu. Un tad, kad pastāv šīs te, mm, vispusēji tādas uzticības attiecības par, par, par mūsu kopīgo ceļu, par darbu, ko mēs darām, tad es teiktu, ka šī te iespēja būt produktīvam ir krietni, krietni lielāka nekā, nekā šauboties vai, vai teiksim, nu jā, apšaubot teiksim, trenera kompetenci un meklējot kaut kādus papildus ceļus. Tā kā šī paļāvība ļoti, ļoti lielu lomu, manuprāt, spēlē uz to, ka tas darbs ir izdarīts ar lielu atdevi un produktivitāti no, sporta, no sportista puses. Jo, nu jā, treniņa darbs tas, tas ir pamatu pamats, lai mēs fiziski būtu spējīgi vispār eh, sasniegt augsta līmeņa rezultātus. Bez šaubām tas ir laiks, tas ir laiks un uh, nebūt ne tikai treniņa laiks, bet uh, arī daudz kas no sadzīves, kā daudz kas no tādas dienas kārtības, no, no dzīvesveida. Un daudz tas sastāda, protams, arī prombūtnes no mājām, tās treniņu nometnes, kur mēs nu, tā ļoti koncentrēti gatavojamies un, un ar ļoti lielām slodzēm un arī sacensību prombūtnes bez šaubām. Nu, ir viens ir olimpiāda, un, un pasaules čempionāts vai Eiropas čempionāts, bet, lai tam gatavotos, tev atkal ir jābrauc uz daudz citiem mačiem, jāgūst jāgūst šī pieredze, jāraudās, jāredz savas kļūdas, lai, lai atkal augtu. Un, nu, un, tas tāds arī diezgan pieļauj sāpīgs process varētu būt, <laughs> redzēt tās kļūdas un, un varbūt tās kaut kādus trūkumus tajā visā. Tieši tā, tieši tā, jo arī dalība šajās sacensībās uh, ir tā, kas dod iespējas kvalificēties. Un tu nevari kvalificēties, izpildot treniņā normatīvu. Tev tas ir jāparāda sacensībās. Līdz ar to katrā sacensībās ir zināms tāds uh, spiediens uh, emocionāls. Un, uh, Katreiz tam ir jāiet pāri, un katreiz veselīgi jāskatās uz to rezultātu, kāds tam ir bijis. Tas nebūtu nevienmēr ir tas kārotākais vai gaidītākais, it sevišķi pēc uh, nu, tādiem ilgstošiem un smagiem treniņu procesiem. Tā kā tu sagaidi uzreiz daudz un dikti, jo tu zini, ka tas ļoti daudz darba ielicis. Bet ar laiku saproti, ka ir jādod organismam adaptēties, atjaunoties un jāiet atkal ar, ar tādu teikt, pilnu pārliecību uz nākošām sacensībām. Un te es gribētu pāriet uz to tādu nu, vispār tādu paļāvību, uz to savu ceļu izvēlēto. Ja, kad tu uh, Nesabrūc pie tā, ka tev kaut kas nesanāk, bet tu paļaujies, jā, man nesanāca šoreiz, ko es no tā paņemu, ko es no tā mācos. Varbūt nemācos neko, vienkārši pieņemu situāciju, mēģinu izanalizēt, kas bija tie apstākļi, kas man traucēja un kā es ar to tieku galā. Un, um, Tas tāds interesants veids, kā, kā, kā, kā tu defini paļāvību, <laughs> arī paļauties uh, man vismaz uzreiz asociējas uz kaut ko, paļauties, kā tu saki, uz treneri, ka viņa kompetence var man palīdzēt. Jā, vai uztur bagātinātāju un tā tālāk, bet izklaus, ka tu runā vēl par kaut ko vairāk vai, vai citādāk šo paļāvību domājot. Bet tā ir paļāvība vispār uz to savu izvēlēto ceļu, uh mhm. -huh. uz to nedari velti, un ka tas darbs, viņš kādreiz atmaksāsies, Bet manā gadījumā tas, tas varbūt ir tas, ko varētu pilnīgi katrs sportists pateikt. Un katram jaunam sportistam es novēlētu šo likt aiz auss un saprast, ka tev ir, tev ir jādara tiešām ar pārliecību, ka tev, ka tev viss sanāks, pat ja tas nebūs šo sezonu. Pat ja tas būs eh, ar kaut kādām sekām, ar kaut kādām traumām, bet tev ir jāpieļaujas, ka tu tu savu ceļu dari pēc labākās sirdsapziņas. Un manā gadījumā, protams, tā ir paļāvība uz Dievu, jo es esmu ticīgs cilvēks. Un, un, un tas, tas, tas man ir lielā, lielā mērā atbrīvo no kaut kādas nastas, jo es, es zinu, ka es nekad neesmu viena un ja es izdarīšu visu tā kā, tā kā to, ko es varu. Tas, tas noteikti vainagosies ar viņu ar panākumiem, pat ja nevienmēr tie tiek manā prātā ir iesēdušies, ka liekas, šis ir tas, kas man ir vajadzīgs. Un ar laiku tu saproti, ah, nu labi, toreiz varbūt man nemaz varbūt patiešām nevajadzēja, lai es atkal nonāktu kaut kādā citā līmenī vai saprastu kaut ko vairāk. Un uh, tiešām pēc daudziem gadiem sportā es to jau varu apliecināt, ka tas, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un, um, jā, es teiktu, kad par cik dalība šajās lielajās sacensībās vai šie lielie sapņi ir ļoti būtiski. Un tie ir tie mūs, kas motivē, kas mums palīdz nospraust mērķi un uz to doties. Tomēr ir ārkārtīgi svarīgi priecāties par katru to savu treniņu, ko dari, priecāties par mazām uzvarām, kaut vai tas ir treniņa apstākļos. Tā ir būtiska, būtiska lieta, ar ko mēs sevi uh, uzturam pie tādas pozitīvas domāšanas un, un, un, un nepazaudējamies. Jā. Jo patiesībā mēs jau sportojam ne jau dēļ tām uzvarām, lai cik mums negribētos to būt atzīt, bet gan tāpēc, kad, tāpēc ka mums tas patīk. Tāpēc, ka mums tas patīk un to nedrīkst aizmirst. Jā, nu, disciplīna noteikti arī kaut kādā mērā un, un es pat teiktu, tāda pašdisciplīna, jo tas nav kaut kas tāds, kas te eh, nu, ir ārkārtīgi uzspiests. Jā, tā ir tavs paša izvēle. Un tāpēc tu ej un pārdisciplinējies, varo to savu motivāciju, priecājies par to, ko tu vari darīt vispār, un novērtē to, ka tu vari darīt. Un eh, paļaujies uz to savu ceļu, ko tev, ko tev sniedz Dievs. Un, un tas, to, disciplīnu kaut kā gluži dabiski arī rada. Un tas man izklaus, nu var redzēt, dzirdēt jau to, ka, kad jau ir liela uzkrāta, liela bagāža pieredzes arī šajā visā Eh, sporta, eh, kā teikt, eh, pieredze, un, un, un, un izklausas arī, kad jau izstrādāt ir kaut kādreiz, nezinu, motivācijas tādi mehānismi arī, kāpēc es uz to norādu, jo šajās labajā ziņās es arī tā kā priekš sevis, bet arī priekš radio klausītājiem meklēju, nu kas tad ir, kas tad ir tas, ko mēs varam paņemt, kas sēžam radio aparātu otrā pusē, varbūt tās vai uh, radio arī play aplikācijas otrā pusē klausāmies un domājam pie sevis, nu kā es varu sevi motivēt, un man likās, tu bez mazliet tā kā sagatavojusies un nolasīji tādu, <laughs> nu, devi tādu uh, labu spērienu tam, kā arī mums paskatīties uz tām lietām, un liekas tik vienkārši, nu, priecāties ir par to lielāku vai mazāku lietu, ko tu dari vai ne? Neaizmirst papriecāties arī par to, vai ne? Jo tas par ir tik būtiski, e, lai tu varētu ilgstoši kaut ko vispār darīt. Tieši tā, tieši tā. Un tas, tas ir ļoti svarīgi, sevišķi tajā mūsdienu pasaulē, kad mēs esam tajā lielajā skrējienā un, un, un ļoti bieži, godīgi sakot, pazaudējamies, ja tā, tā, tā novērtēšana to, ka tu vari vispār darīt, ja to, ka es vispār varu skriet, uh, to, ka es varu pārstāvēt valsti, to, ka es varu iziet un, un, un savu treniņu aizvadīt zem mierīgām debesīm, zem, zem uh, svaigā gaisā un tie ir tik skaisti dabu apkārt. Tas ir tas, jā, ko tur laiku laikam iemācīt. Un, nu, nē, es neesmu sagatavojusies, es vienkārši esmu ļoti daudz par to domājusi. Kaut vai tāpēc, vien, ka man pašai ir bieži nācies uh, meklēt šo motivāciju. Jo, protams, ka sports prasa ziedošanos, un tā, kad tu redzi, ka tas atņem kaut ko ģimenei, ka tas atņem tavu laiku, kad gribētos vēl to un šo, un pievērsties vēl kaut kam. Bet nu, tev ir šobrīd jā, tas, tas jāsakoncentrējās, un, un tad tu to savu motivāciju mēģini savu meklēt. Un, uh, Un es arī strādāju ar sporta psihologu, un tas man arī noteikti palīdz salikt pa plauktiņiem tās savas vērtības, savas, savas lietas, pie kurām nu, tad ikdienā pieturēties. Labi, ir disciplīna izskanēja vēl viena kā būtiska lieta, svarīgs aspekts, lai varētu uz mērķiem arī doties un, un pēc tam priecāties par tiem, bet, bet man arī interesē tāda lieta, jo um, vairāk kārt jau arī norādīja, nu, kad ir, ir tomēr ar tie mirkļi, kad nu kaut kas neiznāk tā kā plānoja vai izgāžas un, un diemžēl arī tev bija tā pieredze um, vēl pirms olimpiādas vai nekur uh, eh, cieti avārijā un, un, un, un man liekas tie tie triecieni, kas ikvienam cilvēkam ir, bet kā piecelties, kā, kā turpināt, kā, kā pēc tam iet tālāk. Tev tas izdevās, varbūt tas var arī e, mhm. padalīties, nu, kur tu dabūji to spēku, nezinu, gudrību vai, vai, vai kas bija vajadzīgs, lai tu varētu atkal nostāties uz kājām un iet uz priekšu neatlaidīgi, paļāvībā uz to ceļu, ko esi nospraudusi. Jā, nu jāsaka, tas ir, tas, tas bija ļoti, ļoti intensīvs periods. Man, uh, piedzīvojām šo avāriju. Nākošajā dienā pēc tā, kā es izpildīju olimpisko normatīvu, jā, kas, kas man nu, bija nu, emocionāli, emocionāli un fiziski smagas, pārsātinātas dienas. Un nākošā dienā tā dzīve vienkārši burtiski jāuzmet kūlīni, vairākus kūliņus automašīnā, kurā mēs uh, brīnumainā kārtā visi izdzīvojām un, un, un, un neguvām smagas traumas. Protams, bija traumas, bet, bet man, man kam, kam bija jāgatavojās nu, dažas nedēļas vēl līdz olimpiādai, man faktiski nebija nekas, kas bija šķērslis. Jā, es varbūt izlaidu nākošās sacensības, kas bija pēc nedēļas. Un, Un daudz mēs strādājam ar fizioterapeitu, lai atgrieztos tādā normālā kondīcijā, fiziskajā, jo, protams, bija gan sastingums eh, mugurā, kakla daļā ļoti liels un tā, bet eh, es teiktu, tas eh, varbūt pat vairāk mūs spēcināja arī mūs kā ģimeni un, un man viennozīmīgi šis scenārijs parādīja to, ka um, nu, nav nekas pašsaprotami. Un man no šīs situācijas ir jāpaņem labākais, ko es varu paņemt. Un es tiešām vienkārši, es teiktu, tādā, nu, tādā eiforijā dzīvojām. Nākošās dienas novērtējot to, ka mēs esam veseli, mums viss ir kārtībā, jo visi eksperti, un ne tikai <laughs> eksperti, visi teica, ka tas ir brīnums, ka jūs vispār izdzīvojāt. Nerunājot par to, ka jums ir nu, salīdzinoši viss e, ok. Jā, mēs varam staigāt, mēs varam kustēties, un es varu turpināt trenēties. Tā ka tas patiesi ir tāds brīnums, kuru, kuru, kuru nevar nenovērtēt. Un e, bez šaubām, ka tādi notikumi atstāja arī kaut kādas negatīvas lietas, e, bet jā, es ļoti centos no tā, tā kā norobežoties saskatot tieši to labo atkal šajā visā, ja tas viss varēja beigties daudz, daudz, daudz sliktāk. Un, uh, nu, jā, nu ar, ar to, kas atstāja to nospiedumu mūsu smadzenēs, to varbūt kaut kādu trauksmi tomēr rada. Kaut vai braucot ar automašīnu uz treniņu, jā, jau nākošā dienā, jo tas bija jādara. Un, nu, jā, tas, tas ir arī tāds darbiņš ar sevi, bet uh, nu, arī man runājot ar, ar, ar savu psihologu, es uh, sadzirdēju no viņas to, ka es esmu ļoti labi ar to tikusi galā. Un, un patiesībā šī pateicības sajūta uh, mani ļoti, ļoti atbrīvoja no šīm varbūt tādas psiholoģiskas spriedzes vai, vai trauksmes, kas pēc šādas avārijas varēja būt. Pateicības sajūta pēc avārijas? <laughs> Jā. Vajag paskaidrojumu, vajag paskaidrojumu. Jā, nu tāpēc, kad avārija uh, bija gauži smaga, bet mēs izkūlāmies ar, ar, ar krambām un, un, un, un tas, tas, tas bija labāk. Tāpat kā labākais bija tas, ka mans bērns nebija mašīnā. Viņai <laughs> bija jābūt mašīnā ar mums kopā, jo mēs Visi braucām no Valmieras kopā. Mums bija vesels, man bija vesels draugu un radu pulciņš. Un tad mēs sadalījāmies pa tām mašīnām. Un kaut kā pilnīgi nejauši sanāca, ka tā meitiņa aizgāja tomēr eh, citā mašīnā braukt kopā ar brālēniem, māsīcām, lai tas ceļš ir īsāks, lai var dziedāt dziesmiņas. Un, eh, un tā viņa ar mums nebrauca. Es domāju, ka, ka bērns šādu avāriju pārdzīvo daudz smagāk, jo ne viņš spēja to izdarīt Eh, mugurus vai sagrupēties, lai kakliņu noturētu. Un, un, eh, nu, tas, tas bija tāds noteikti sargeņģeļu pirksts un eh, kaut kas, kas lika atkal novērtēt kārtējo reizi tās, to, ka mēs varam dzīvot tā, kā mēs. Nu jā, <clears throat> mums laiks iet uz beigām, bet man gribas prasīt, tagad varbūt tās arī tā rādījuma arī klausītājiem, klausoties tevī, pilnīgi noteikti atstāja tādu uh, um, nu, teikšu, viegluma un, <laughs> un tādu optimisma uh, uh, iespaidu, uh, bet ja, izaicinoši varbūt tās un tomēr, bet ko tu vari pateikt cilvēkam vai kā tu vari likt paskatīties cilvēkiem, kuri varbūt tās nav tik optimistiski par savu dzīvi? Mm -hmm. Ieraudzīt to labo uh, savā dzīvē, katram savā dzīvē. Uh, Vai es ir ticu, kaut kas, kā, var, kā tu vari to? Ceru, ka eh, arī kaut ko varu nodot šādā veidā cilvēkiem, bet uh, katram ir savs ceļš, kā nonāk līdz šim dzīvē, un es domāju, ka uh, kaut kādā brīdī arī katrs cilvēks līdz tam nonāk. Bet vispār es uz, uz dzīvi un uz dzīvību skatos kā uz lielu brīnumu, kā uz lielu dāvanu, kas, kas mums nav dota tāpat vienam, tāpēc Tāpēc vien ir vērts to sargāt, par to rūpēties un tiešām uh, izvēlēties tās, tās, uh, tos labākos ceļus un to gaismu kaut kā, kaut kā vismaz rast, ja ne nest pasaulē. Un, nu, tas, ir, tas ir tas, jā, ko man gribētu tiešām katrs uh, saprot, vai par to aizdomājas. Jā, jo grūtie brīži ir visiem, un, un, uh, un, un tas mūs dara stiprākus, kad mēs tiem Kaut kā, kaut kā tiekam pāri, kuļamies pāri. Un, protams, ar šo vieglumu, ar šo pieņemšanu, piedošanu un ar ticību ir vieglāk tam, tam visam iet cauri un, un atrast to ceļu pie Dieva un, un arī pa dzīvi. Arī pa dzīvi. Sirsnīgi paldies. Eh, tā bija saruna ar olimpieti Guntu Vaičuli eh, no lauku mājām Latgalē, ja? Pareizi saprot. Tieši tā, jā. Milzīgs paldies, ka radīja iespēju, lai pabūtu kopā ar mums šeit labajā ziņu raidījumā un par tādu, manuprāt, ļoti pat iedvesmojuši <laughs> stāstu par to, kā arī tikt pāri grūtumiem, kaut kādā veidā tikt tomēr pāri, vai tas būtu ar ticību, ar, ar Dievu, ar atbalstu attiecībām, ar disciplīnu un paļāvību arī uz to ceļu, kas ir izvērāts. Milzīgs paldies! Paldies un paldies, ka nesat labas ziņas. Mums tādas tiešām vajag